Üçüncü nükte. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hülasatül hülasa bir icmal mahiyeti için bir vakit Arabi ibareyle bir tefekkürü hakikiyi Cenab-ı Hak benim kalbime ihsan etmişti. Şimdi aynen o tefekkürü Arabi olarak yazacağız, sonra manasını beyan edeceğiz. İşte Sübhane men şehide ala vahdaniyetihi ve sarraha bi evsafi cemalihi ve celalihi ve kemalihi القرآن الحكيم المنبر جهاته الست الحابي لسر إجماع كل كتب الأنبياء والأولياء والموحدين المختلفين في الأعصار والمشارب والمسالك المتفقين بقلوبهم وعقولهم على تصديق أساسات القرآن وكليات أحكامه على وجه الإجمال وهو محض الوحي باجماع المنزل والمنزل والمنزل عليه وعين الهدايه بالبداهه ومعدن انوار الايمان بالضروره ومجمع الحقائق باليقين وموصل الى السعاده بالعيان وذو الاثمار الكاملين بالمشاهده ومقبول الملك والانس والجان بالحدس الصادق من تفاريق الأمارات والمؤيد بالدلائل العقلية باتفاق العقلاء الكاملين والمصدق من جهة الفطرة السليمة بشهادة اطمئنان الوجدان والمعجزة الأبدية الباقي وجه إعجازه على مر الزمان بالمشاهدة والمنبسط دائرة إرشاده من الملأ الأعلى إلى مكتب الصبيان يستفيد من عين درس الملائكة مع الصبيين وكذا هو ذو البصر المطلق يرى الأشياء بكمال الوضوح والظهور ويحيط بها ويقلب العالم في يده ويعرفه لنا كما يقلب صانع الساعة الساعة في كفه ve yuarrifuha lin-nasi fehâzel Kur'anul azîmü'ş-şân huvellezî yekûlu mukarraran Allahu la ilahe illa hu fa'lem ennehu la ilahe illallah. İşte şu tefekkürü Arabi'nin tercümesi ve meali şudur ki yani Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın altı ciheti parlaktır ve nurludur. Evham ve şübehat içine giremez.'' Çünkü arkası arşa dayanıyor, o cihette nur vahiy var. Önünde ve hedefinde saadet-i dareyn var. Ebede ahirete el atmış. Cennet ve saadet nuru var. Üstünde sikke-i icaz parlıyor. Altında bürhan ve delil direkleri var. İçi halis hidayet, sağı efela yakilunlarla ukulu istintakla sadakte dedirtiyor solunda kalplere ezvak-ı ruhani vermekle vicdanları istişhad ederek barekallah dediren Kur'an-ı Mucizül Beyan'a hangi köşeden, hangi cihetten evham ve şübehatın hırsızları girebilir? Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan asırları, meşrepleri, meslekleri muhtelif olan enbiyanın, evliyanın, muvahhidinin kitaplarının sırrı icmağını camidir. Yani bütün o ehli kalp ve akıl Kur'an-ı Hakîm'in mücmel ahkamını ve esasatını tasdik eder bir surette o esasatı kitaplarında zikredip kabul etmişler. Demek onlar Kur'an şecere-i semavisinin kökleri hükmündedirler. Hem Kur'an-ı Hakim vahye istinat ediyor ve vahidir. Çünkü Kur'an'ı nazil eden Zat-ı Zülcelal mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam ile Kur'an vahiy olduğunu gösterir, ispat eder. Ve nazil olan Kur'an dahi üstündeki icaz ile gösterir ki arştan geliyor ve münzeli aleyh olan Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın bidayeti vahideki telaşı ve nüzuli vahiy vaktindeki vaziyeti bihuşu ve herkesten ziyade Kur'an'a karşı ihlas ve hürmeti gösteriyor ki vahiy olup ezelden geliyor, ona misafir oluyor. Hem o Kur'an bilbedahe mahzı hidayettir. Çünkü onun muhalifi bil müşahede küfrün dalaletidir. Hem biz zarure Kur'an envar-ı imaniyenin madenidir. Elbette envar-ı imaniyenin aksi zulümattır. Çok sözlerde bunu kat'î olarak ispat etmişiz. Hem Kur'an bil yakîn hakaikin mecmuaıdır. Hayalet ve hurafat içine giremez teşkil ettiği hakikatli alemi İslamiyet, izhar ettiği esaslı şeriat ve gösterdiği ali kemalatın şehadetiyle alemi gayba ait olan bahislerinde dahi alemi şehadetteki bahisleri gibi aynı hakaik olduğunu ve içinde hilaf bulunmadığını ispat eder. Hem Kur'an bilayan ve şüphesiz saadet idareyine isal eder. Beşeri ona sevk eder. Kimin şüphesi varsa bir defa Kur'an'ı okusun ve dinlesin ne diyor? Hem Kur'an'ın verdiği meyveler hem mükemmeldir hem hayattardır. Öyle ise Kur'an ağacının kökü hakikattadır, hayattardır. Çünkü meyvenin hayatı ağacın hayatına delalet eder. İşte bak, her asırda ne kadar asfiya ve evliya gibi mükemmel ve kamil zihayat ve zinur meyveler vermiş hem hadsiz müteferrik emarelerden neş'et eden bir hads ve kanaatla Kur'an, hem ins, hem cin, hem meleğin makbulü ve mergubudur ki, okunduğu vakit onlar iştiyakla pervane gibi etrafına toplanıyorlar. Hem Kur'an vahiy olmakla beraber, delail-i akliye ile teyit ve tahkim edilmiş. Evet, kamil ukalanın ittifakı buna şahittir. Başta ulemay ilmi kelamın allameleri ve İbn Sina İbn Rüşd gibi felsefenin dahileri müttefikan esasatı Kur'aniyeyi usulleriyle, delilleriyle ispat etmişler. Hem Kur'an fıtrat-ı selime cihetiyle musaddaktır. Eğer bir arıza ve bir maraz olmazsa her bir fıtrat-ı selime onu tasdik eder. Çünkü itminan vicdan ve istirahatı kalp onun envariyle olur. Demek fıtrat-ı selime vicdanın itminanı şehadetiyle onu tasdik ediyor. Evet fıtrat lisan haliyle Kur'an'a der. Fıtratımızın kemali sensiz olamaz. Şu hakikati çok yerlerde ispat etmişiz. Hem Kur'an bil müşahede ve bil bedahe ebedi ve daimi bir mucizedir. Her vakit icazını gösterir. Sair mucizat gibi sönmez, vakti bitmez, ebedidir hem Kur'an'ın mertebeyi irşadında öyle bir genişlik var ki bir tek dersinde Hazreti Cibril aleyhisselam bir tıflı nevreside ile omuz omuza o dersi dinler, hisselerini alırlar. Ve İbn Sina gibi en dahi felsef, en ami bir ehli kıraatla diz dize aynı dersi okurlar, derslerini alırlar. Hatta bazen olur ki o ami adam kuvvet ve saffeti iman cihetiyle İbn Sina'dan daha ziyade istifade eder. Hem Kur'an'ın içinde öyle bir göz var ki bütün kainatı görür, ihata eder ve bir kitabın sayfeleri gibi kainatı göz önünde tutar, tabakatını ve alemlerini beyan eder. Bir saatin sanatkarı nasıl saatini çevirir, açar, gösterir, tarif eder. Kur'an dahi elinde kainatı tutmuş öyle yapıyor. İşte şöyle bir Kur'an-ı Azimüşşan'dır ki, "Fa'lem ennehu la ilahe illallah" der vahdaniyeti ilan eder. Allahumme ec'alil Kur'ane lena fid dünya karina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefi'a ve ala sıratı nura ve minen nari sitran ve hicaba ve fil cenneti rafiqa ve ilel hayrati kulliha delilen ve imama. Allahümme nevvir kulubena ve نذر bi nuril iman vel Kur'an ونذر برهان القرآن بحق وبحرمة من أنزل عليه القرآن عليه وعلى آله الصلاة والسلام من الرحمن للحنان آمين